50 languages. 91 91อนุประโยครองลงมาที่หนึ่งอธีนอุปวากเอกหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น शायद कल มอ स म आज นाาลจังกาโฮเว คุณทราบได้อย่างไร เอ๊ะเตนุกิทโธปตาลกียาดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นเมนูอุมมีดแฮกิอิสนาลจังกาโฮเวกา เขาต้องมาแน่ โอ้ยากินแน่นอายกาแน่หรือกี่เอ๊ะนิชชิตเฮ ดิฉันรู้ว่าเขาจะมาเมนูพัตตาเฮกิโออาเรียเฮเขาโทรมาแน่ โอ้สัชมุชโฟนกันเองะจริงหรือ สัชดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมาเมนู ลักดาเฮกิโอโฟนกันเองะ วายมันเก่าแน่แน่อังกูรีชราบนิชิตรูปนัลปรานีแฮคุณรู้แน่หรือคิเตนุสัจจีพัตาแฮดิฉันคิดว่ามันเก่าเมนูลักดาแฮกิโอบุดดาแฮหัวหน้าของเราดูดีมากซาดาซาบจังกาดิขดาแฮ คุณคิดอย่างนั้นไหม ตัวหนูเอซ่าลักดาฮดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว มินูลักดาฮคิตัวหุนวิบอจังกาดิขดาฮหัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆสาบดีสัจมุจอีกดอสต์ฮคุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือคิด कि तेनू सचमुच ल ग त าฮะ เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้วเอ๊ะสมบูรณ์ว่าคืออุสดี อีกดูสต์เหรอ